kiel maestri conversazian situazion. Se oni ne attendite rencontas homon, cae ec estas ocaso por conversazio, sed oni ne bones cias pri cio paroli, char oni ne volas tusci ticlain temoin, la consilo por maestri tian situazion estas parolu pri la vetero, cae pri la generala sano. Se oni comensas conversation per fraso kiel Ho, oh, kiel bela tago! Tre tauga por promeni! Tiam oni nur devas attendi la reagon de la alparolito por ricevi indicon kiel daurigi la conversacion. De la vetero al la politica situazio ne estas longa voio, sed oni devas zorge esplori, ciu vere estus bona ideo transiri al tiu temaro, char povus ja esti, che la cun parolanto subtenas tute aliain ideoin. Por conversatio inter viroi, malfermigas en tia situatio la eblezzo paroli pri technicajoi, exemple pri automobiloi. Se ambau laboras en la sama institucio, eblas paroli pri ofizai aferoi. Cai se ambau viroi estas ancorau suffice iunai, tiam virinoi estas granda temo. Estante viro, mi compreneble ne tiel bones cias, kiel virinoi condutas en tia situazio sed shainas al mi che ili preferas paroli pri sano kai familio au se eble ancau pri OFIZAI aferoi. Cai se rencontigas viro cun virino, tiam la situazio estas pli delicata o la antauai, charla viro diru al virino complimento in kiwi nec estu tro malfortai, nec estu tro grandai. Trovi la giustan mesuron estas vera arto. Admiri, cae esti admirata. Tio ludas grandan rolon. Hodiau ancau ofte ocasas, che ge collegoi devas entrepreni comunan ofizan voyagion. Cai esti ge collegoi? ne signifas esti geamicoi. Dun comunae voyagioi estas multe da ocasoi por conversatii, cae multae eblezoi diri ion, cion oni prefere ne malcasu alla cun voyagianto. Se ne plu temas pri la unua comuna voyagio, cae do oni jam conas unula alian, tiam oni jas cias, kion kiel diri, cae kion ne. Sed por comenzantoi, estas multai captiloi, kiui povas havi influon alla carriero. Pritio devas attenti precipe viroi, kiui laboras en stata institutio, en kiu pli cae pli da virinoi transprenas la regadon en la mesai rangoi por reveni alla vetero cae la generala sano. Existas temo quio tre bone ligigas cun tio, nome la ferioi. Do racconti che oni planas baldau ferii, au cie oni jam feriis, cion oni tie spertis, tio esto suffice sen problema temaro, quancam ancau tie necessas trovi la giustan mesuron cae se temas pri translingua contacto, tiam la afero estas ec pli simpla, char oni povas paroli pri comunicado, pri la bona regado de la lingvo, cae tiel plu. Cae plei facila estas la afero por esperantistoi, Se ili vere nescias pri cio babili, ili povas paroli pri la historio de la Esperanto movado, cae la vivo de Zamenhof.